mukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango mu kiganiro cy'uno munsi tukaba tugiye kubayagira ku bijyanye n'urudanda za ruto njabuka mbibe rukorwa n'abakenyezi baba muri zone gatumba komine mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ryare mu gihe usanga bigoye ko umuntu biba ngombwa ko azarajabuka imbibe kugira ngo ashobore kuronka ibimubeshaho mu muryango bivanye n'ibiba bisabwa kugira ngo ashobore kujabuka imbibe ku ruhande rumwe ku rundi naho kubera ibibazo bitandukanye umuntu ashobora guhura nabyo bivanye nuko abari mu mahanga abakenyezi tuyaga basanzwe bakora urudandazwa njabuka mbibe bobo batwiganira impamvu bahisemo gukora uwo mwuga ni bakwe ziri muri icyo gikorwa eka nonosoye ibijyanye n'ubutunzi asanzwe anakurikiranira hafi ibikorwa by'abakenyezi nawe nyine aratubwira akamaro k'ubwo rudandaza kino kiganiro mwagiteguriwe na Didier Niyonzima nongeye kubaha ikaze hewe wahitse aha ni ku abamwumva ni abakenyezi basanzwe bakora uruganda za jabuka twagendeye mu gihe bariko barabira hamwe ingene bokora kugira ngo barushirizeho guteza imbere umwuga wabo mu gucakira ibakwe zose ziri muri uwo mwuga uyu ni umwe muri abo bakenyezi avuga ko bahisemo gukora urwo rudandaza ngo kubera bivanye n'aho baba babonye ko harimo akarushongo n'aho mu ntango wasanga bitoroshye twabonye ariko twahisemo kuko turabadandaza bato bato twerekeye amande y'imbibe kandi ukadufasha kwiyorohereza mu buzima kuko aho tuba birashoboka ko twari utuntu duto duto itomate amashu mbo cyarahabaye mugaho cyaba abantu batubaha mpande kugira ngo bayidufashemo kare twaragenda bikatugora bakatugoza nimuzane ibi mugabo afuraba imaze kuza yaragiye nk'umubyeyi iradufasha aca n'uyu mukenyezi na wenyine ni umwe muri abo bakuru urudandaza njyambuka mbibe amenyesha ko bahisemwo urwo rudandaza kugira ngo bikunde habe uguhanahana ibya nkenerwa usanga bitoroshe kuboneka ku ruhande urucanye ruriya bahisemo ko urudandaza njyambuka kugira ngo cyane cyane twiteze imbere twongere tumenyane n'abagenzi bacu bo muri kongo hanyuma dushobore kwiteza imbere nyine tubaye ubudandazwa ku mipaka tuzana mu burundi kuko hari ibyo abarundi bakeneye biva muri congo nta kuntu mushobora kubidandaza hano ntimurinde mwigora mubitwara muri Congo. tubidandaje hano kuko ari byinshi ntibironka isoko eh, rero urumva uca urondera ahantu ushobora kuronka isoko hica uburundi byemveni yanonosoye ibijyanye n'ubutunzi kandi asanzwe akurikiranira hafi ibijyanye n'ubwo rudandaza njabukambibe rukorwa n'abo bakenyezi bo mu gatumba ku bwishyirahamwe afrabu asigura ko urudandaza njabukambibe rutuma haba guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bibanyi usanga bamwe bose badafise ngo kandi bigakomeza ubucuti hagati y'abantu ibikorwa byabo bihagaze neza nubwo hari utwazo tumwe tumwe tukihari ariko turizera yuko igiye kugenda bizogenda bigenda neza eh, hanini urudanza n'urudanza rusanzwe rufasha hagati y'ibi bisagara bibiri ari byo gisagara cya Gatuma n'igisagara cya Uvira bigafasha cyane cyane abantu bahaba guhanahana ibidandazwa kwiteza imbere mbere no guhanahana ubumenyi n'umunsi rero nka kimwe mu ruganda twari no kurabira hamwe ibyerekeye amahigwe nk'abadandaza nyine basanzwe bakora baca ku mupaka bakora ubudandaza mbibe nayo bo novuga bonyakura kugira bashobore guteza imbere cyane urwo rudandaza rwabo turetse kano karere ka gatumba mu ntara ya bujumbura irari hariho izindi ntara cyangwa mu bindi bisagara usanga byegeranye n'ibihugu duhana imbibe ku bwanyu murabona yuko abantu bahaba cyangwa abantu abakenyezi basanzwe bahaba cyangwa abo bo bose bashobora gukora urwo rudandaza kugira ngo bashobore kwiteza imbere yoba ari ingendo nziza kugira ngo abantu bashobore kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa minsi yose ego kuko hari ibyo usanga biri mu burundi bitari hakurya mu gihugu cya kongo cyangwa ugasanga ibiri muri kongo nabyo dufise ugasanga rero uko guhanahana ibyo bidandaza bituma eh, ubuzima bugenda bumera neza kuko habaho kwiteza imbere mu miryango bwabaho no guteza imbere ibisagara ku byerekeye uturusho turudandaza njabukambibe uyu mukenyeza kuri urwo rudandaza avuga ko iruhande y'aho baronka uburyo bwo gutunga imiryango yabo iyo baciye ku rubibe batanga amatagisi yinjira mu kigega cya leta gutyo bakaba baterereye mu butunzi bw'igihugu ngo kandi bituma bagiriranira ubucuti na bagenzi babo mu gihugu kibanye cya Kongo akarusho gahari nuko twamenye nabo muri Kongo kuko ntitwari tuzinanye muga kubera ku buryo bwo kujya bukimbibe twaramenyanye turatahurana uwo ari we wese tumenye icyo akora bivanye n'amadedonye maturiha yego tungutunganirwe burundu mama mama nshorera umuceri nshorera umuceri mama uyu mupfasoni nawe avuga ko kino gihe atari rw'ibiciro by'amatagisi bategerezwa kuriha ibyo baba bagiye kudandaza hanze y'igihugu ibyo bigatuma batoroherezwa mu kazi kabo aranavuga kandi ko iyo bashoye ibidandazwa hakurya y'urubibe rw’u Burundi na Congo bituma bunguka kuko usanga badandaje mu mahera afise agaciro gusumba amarundi akarusho kariho ni uko ugiye hariya hari igihe udandaza mu makongomane cyangwa mu madolari ugeze n'uvunjishije ugasanga hariho akarusho kanini kuko udandara izina hama muge ku bwanyu nk'abadandaza igikorwa cyane kirabagirira akamaro mbega mwibaza ko ku gihugu naho arakahe kamaro ngo icyo gikorwa cyane ingenzi kikazanira mu buzima bw'igihugu ubuzima bw'igihugu twebwe kugira ngo tubone ko tugira ubudandaza bwacu bugize akamaro k'igihugu ni uko boduha izo tarife tukajya turarengana ku mipaka tukarihira ubudandazwa bwacu nk'uko bikwiye mugabo natwo tukaronkamo akarusho kuko two natwo icyo duha abana bacu bagashobora kwiga cyangwa bagafungura mugabo twarishe na leta twe musaza turakeneye kuriha leta mugabo leta ntitworohereza kugira ngo ibyo bidandazo byacu birengane nicyo bituma twabihebye uti rero iyo tarife wamushatse mushatse kuvugana urutonde rw'ibiciro mutegezwa kuriha ku rubibe cyane ni urutonde rw'ibiciro dutegereza kuriha ukajya kurangura ikintu uzi uti jyewe ndakirihira aya icyo udashobora kurihira ukareka kukirangura ngo icyo ushoboye kurihira ukakirangura hmm. utirera ibyo kino gihe nta bihari ntimumenya niyo ngiye kurangura ikintu kanaka ndakirira aya cyangwa iyo njabukanye ikidandaza kanaka ndakirira aya ibyo bidandaza tuhora tudandaza twarabihebye ku mpamvu z'uko ntitumenyegane tubirihira tuje dusanga bakaturisha amahera menshi arenze ayo twakirangura amahera turiha kuri duwane arafitiye akamaro igihugu ariko twebwe ntacyo turonka ku buryo dutanga amafaranga menshi ku bidandazwa twagiye kurangura twebwe tukagenda mu isoko tudandaje ntitugire icyo turonka Bienvenue cyo Burundi yanonosoye ibijyanye n'ubutunzi kandi asanzwe akurikiranira hafi ibijyanye n'ugo za njabuka mbibe amenyesha ko ugo rudandaza rufasha igihugu gushora umwimbo wacu ngo n'amatagisi akinjira mu kigega cya leta ruru rudandaza njabuka ni ingirakamaro cyane ku gihugu cya mbere igihugu kiba gifite amahinguriro amahinguriro aronkera akajya ko gusohora ibidandazwa cya kabiri habaho amakori yinjira kuko abinjira bafite ugo rudandaza barinjiza amakori cya gatatu haba no kurwanya inzara nk'ubu dufise nkavuga nk'ikibazo cy'imfungurwa mu bihugu birashobora gutuma babandi batwegereye bagira ibyo baturungikiye tukaba turabayeho mu kurinda ko natwe dusubira kwimbura umwimbo ushimishije rero urudanaza nyabukambiwe burya ni ingirakamaro cyane no ku gihugu kuko urumva yuko ruza no gufasha igihugu mu gihe cyoba gifise nk'ibibazo basa abantu benshi byorohera gufata inzu yo kuva muhira yo kuva mu gihugu babo baje gukorera mu gihugu kibanyi uno munsi kumbure nk'umuntu aba yifuza kuvuganirika na jewe nkore igikorwa urudandaza rutuma njabuka hakujya y'igihugu umuyebwe nk'abasanze bamenyereye ibikorwa babikerekanira hafi nihe manuro mushobora gwa nk'umuntu ashobora kuba afise nk'icyumviro mugabo akagira koba ko gushobora gutanga icyo. gikorwa icambe no mubwira ati byose birashoboka ubishatse kugura munyagihugu nawe nyine atorera koyoko nawe mugabo nawe yiteza imbere kugira ngo urudandaza njabuka mbibe rurishirizeho gutera imbere uno mukenyezi asanzwe akora urudandaza njabuka mbibe asaba ko leta yoborohereza bakamenya itagisibo riha ku kidandazwa cyose basohoye cyangwa binjije mu gihugu dusaba leta yuko yotworohereza twebwe dufite utudanuza duto duto reka twubwira ati wowe uranguye iki twamufano niba ndanguye supare uzoyirihiriye aya Bienvenue Hicho Burundi yanonose ibijyanye n'ubutunzi kandi asanzwe akurikiranira hafi ibijyanye n'ubwo rudandaza byabuka mbibe asaba ko ubushikiranganje bujejwe iby'ubudandaji bwofasha guhimiriza abo badandaza kumenya neza ibijyanye no gutanga amakori n'amatagisi kuko hari abatarabitahura neza mugabo aranavuga ko intambwe ubwo rudandaza rumaze gutera ishimishije ihinduka ryarabayeho kuko eh, tumaze kugira amakoraniro atari make amahugurwa tubigisha ku byerekeye amakori hama turanababwira yuko bakwiye nabo nyene gufata intambuko yo gushobora guca muri iyo bere mu biro byo gutoza amakori bakabaza nabo nyene bakabaha inkuru ku vyerekeye amakori cyane bakabaha impanuro rero turashima cyane kuko turabona yuko hari byagiye birahinduka no munsi muri abo bakenyezi duherekeza benshi eh, barateye intambuko ubu barazi guharura amakori kandi baregerana n'ibiro bya bere kugira bibahe inkuru canke bibafashe kumenya eh, ibyo bagiye kuzana yuko bishobora kunguka cyangwa bishobora guhomba bafatiye ku isoko ryabo nkaba nuvuga nsaba kandi cyane kumbure ubushikiranganje bujeje eh, ubudandagi nsaba n'igisata cya ubere nabonye gushishikara badufasha guhimiriza abana bakenyezi kugira bamenye cyane cyane ibyerekeye ibyo byo guca ku mupaka bamenye cyane cyane ibyerekeye amakori kuko amakori turabacabona ko hakiri ikibazo abantu abadanaza benshi bato bato ntibarashobora kubimenya e, bamenye ukuntu bikorwa bamenye amakora harugwa gute hama ejo bamenye ibyo bagiye kuzana yuko batazobizana bahomba ni na hano ikiganiro tungutunganirwe Burundi cy'uno munsi kirangiriye ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kugikurikirana nshimira n'abatwaye aze muri kino kiganiro Didier Niyonzima nakibateguriye ndabikebanuye